Allah subhanahu wa ta'ala voli o istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. I molimo ga da ovo naše večerašnje druženje učini da bude na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. Draga vraćice i sestre, kao što je Petar već spomenuo da je tema našeg večerašnjeg govora, našeg večerašnjeg druženja Allahu poslanik, Allahu miljenik. Ja sam u stvari mislio da govorim samo o nekim detaljima iz života Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A sve to da nam bude jedan, da kažemo, E, sve to da nam bude povod za naše više čitanje sire Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, druženje sa sirom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako da. Jer kao što znate, govoriti o životu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u jednom predavanju je skoro nemoguće. Ali kao što rekao, da spomenemo nekoliko detalja iz kojih ćemo uzeti povuku i poruku i koji će nas natjerati da više vremena provodimo, odnosno da, še, da više se družimo i živimo sa sirom Allahu posanika sallallahu alihi usanika. Draga braću, ja sam tačnije mislio, večeras između ostalo, da govorim o posaniku sallallahu alihi usallam kao donosiocu istine, zatim o posaniku sallallahu alihi usallam i njegovoj milosti prema ljudima, zatim o posaniku sallallahu alihi usallam i njegovom ponašanju u porodici, o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i njegovom zuhdu, to jeste odricanju od dunjaluka, i o počasti, i na kraju o počasti Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, na početku ću samo spomenuti, a to je nešto što sigurno znate, međutim, samo da se podsjetimo, da je naravno mnogo mudrosti u slanju Allahu i poslanika. Pa tako znamo da nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio knjige. Međutim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije nam samo objavio knjige, nego je sa svakom knjigom postao poslanika kojom je objavljena ta I zato ako u osnovi vidimo, čovjek može reći, zar ono što je došlo u Allahovoj knjizi, zar to nije dovoljan dokaz protiv ljudi? Zar to nije dovoljan dokaz za čovjeka ili protiv čovjeka? Naravno da je dovoljan. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je sa svakom knjigom stao i poslanika čovjeka. Koji je čovjek kao i svaki drugi čovjek. Zašto? Između ostalog da taj poslanik, u ovom slučaju poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bude živi primjer one knjige koja mu je objavljena. Pa je tako Aisha radijallahu ta'la anha, kada bi govorila o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i o njegovom življenju i njegovom moralu, govorila je kana hulukuhu l-Qur'an. Njegov život i njegov moral je bio Qur'an njegov život i njegov moral je bio Kur'an. Bio je Kur'an koji hoda po zemlji. I zato što znači uopšte, kada na primjer vidimo nekog čovjeka, nekog alima, koji u nešto poziva, međutim prije svega to pokaziva svojim primjerom. I ne samo da nam to govori svojim riječima, nego to vidimo u njegovim djelima. Zar to ne ostavlja traga na čovjeka mnogo više nego da to čovjek samo pročita. I zato još jednom napominjem da je velika važnost u čitanju izučavanju i razmišljanju o siri Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, odnosno njegovom životu. Pa kao što rekao, među prvim stvarima kojima ćemo govoriti jeste poslanik sallallahu alaihi wasallam kao donosioc istine. Draga vreću, danas je mnogo ljudi koji govore o ljepotama Islama, koji govore o ljepotama Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa tako ćemo vidjeti čak i ljude koji su nemuslimani, nisu prihvatili Islama. Međutim, govore o ljepotama Kur'ana, govore o ljepoti Islama, govore o ljepoti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, međutim, nisu rekli la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Zašto? Zato što nisu razmišljali o tome i o toj stvari, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije svega onaj koji je donio istinu. I da onaj koji se suprostavi to istini, da neće uspjeti ni na dunjalku na hiratu a da onaj koji prihvati istinu da će uspjeti i na dunjavu i na ahiretu. I zato ono što daje život, brate pažno, ono što daje život i što daje dušu našoj vjeri i našem islamu, jeste da budemo ubljeđeni da svaka ona riječ koja je izašla iz usta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je to istina. I da ne može da bude drugačije. Da svaka riječ Sve što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izgovori od svog sunnata, od svojih hadisa, to je istina. I ne može da bude drugačije. Ne da čovjek u smislu prihvata, pa dobro, to je nešto što je lijepo, fino je. Ja sam imao priliku da upoznam čovjeka koji je musliman, međutim koji kada dođe Ramazan, cijeli Ramazan ispusti. I kaže, to je lijepo. To je dobro za zdravlje, to je ovo. Međutim, je to istina? Kaže, ne. Međutim, ono sa čim mi živimo, jeste da sve što izađe iz usta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je to istina. I zato pogledajte, među prvim događajima, u stvari prvo javno pozivanje u islamu, pogledajte kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam poziva. Poslanik o kojem ćemo govoriti. I vidjet ćemo sve ljepote u njegovom življenju. Međutim, kao što je zabilio žima Buhari muslim, od Ebu Horeyne radijallahu ta'ala anhu, kaže da usvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada objavio kur'anski ajet wa anvir aširatak al-akrabin a ti opomini svoju najbližu rodbinu Kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao, pa da je okupio Kurejšije i da je počeo da ih poziva. Svoji najbližu rodinu. Pa je počeo da govori, ja beni Abdul Muttalib. Ovo si vam je Abdul Muttaliba. Anqidhu anfusaku minan nar. Izbavite se iz vatre. Izbavite se iz jehannamske vatre. To jeste prihvatilno sa čim sam došao, bit ste spašeni od فقولي يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس او سينوي عبد شمس او سينوي ابوغا او سينوي ابوغا سبايست سبو جهنم سكبت فزون نسوي تشيكو فاتيم يا براتي سينو فكاجا يا فاطمه انقذي نفسك من النار او فاطمه سبايس سبو جهنم سكبت فاني لا املك لك من الله شيئا فاني لا املك لك من الله شيئا يا رياتي نشتا ولا الله ما بتقولش وبراتي سوي تشيرك يا تي نشتا ساتي نمو بومتش شو ساتي باتس ako ti sama sebe ne spasiš. Pa je tako isto zabilježio imam Ebu Dawud u svom od Abdullah ibn Amr al Asa radijallahu ta'la anhu i ovdje se u stvari govori o prvom bilježenju hadisa. Kaže Abdullah ibn Amr al Asa, kaže bio sam čovjek koji bi pisao sve što čuje od Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Fanahedni Kurejš. Pa mi je kaže Kurejš zabranio. Neki ljudi iz Kurejš, iz premena Kurejš su mi govorili da piši. Što piše sve ono što rekne Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam? Kaže, pa jer je on čovjek koji je tekellemu fil gadabi war rida. Kaže, to je čovjek koji govori kada je ljudi, kada nije ljud. Pa kada su te riječi došle do Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, rekao je, uktub. Uktub, rekao mi je, piši. Pa je, kaže, pokazao svojom rukom na svoje usta. Jer kaže, tako mi onoga učio je ruci moja duša iz ovoga ne izlazi osim istina. Jer tako mi ga učuje ruci, moja duša iz ovoga, iz ovih mojih usta, ne izlazio smo što je istina. I sa ovim su živjeli ashabi Allahu kusanika alaihi wa sallam. Pa su postali najbolja generacija posle generacije poslanika. Jer nakon svih nakon poslanika, najbolji ljudi u historiji čovečanstva su ashabi Allahu kusanika sallallahu alaihi sallam. Zašto su postali najbolji? Zašto su spomenuti u Kur'anu? Zašto je toliko došlo na jeziku poslanika alaihi salatu sallam? Zato što su ovako shvatili sunnet i tako su shvatili život Allahu poslanika alaihi salatu sallam. Da sve što izađe iz tih mubarak usta da je to istina. I da ne može da bude drugačije. I zato poslanika alaihi salatu sallam, brate pažnje ovu stvar. Islamski učenjaci kada govore o objavi, o vahju, I Allah subhanahu wa ta'ala između ostalo kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ وَإِلَّا وَحْيُ يُوحَا On ne govori po svom hiru, nego je to objava, objava koja mu se objavljuje. Kažu da je Kur'an objava, ali isto tako da je sunnet objava. Isto tako da je sunnet objava. Jer poslanik Ali Hissalatu Salam kada je došao i pojasnio nam da podne ima četiri rekat, da ikindija ima četiri rekat, da akšam ima tri rekat, jer to došao od sebe? Je li razmišljao i rekao, dobro, kako ćemo sada trenjeti podne, kako ćemo trenjeti? Ne, nego je došao Džibril i podučio ga. Između ostalo, kada se govori o namaskim vremenima, kaže, došao mi je Džibril prvi dan, pa sa mnom klanio u tom i tom vremenu, pa drugi dan tada, pa mi je rekao, Muhammed, ono što između ovoga dvoje, to je vrijeme za taj namaz. I zato bilo da se radi u Kur'anu, u sunnetu, to je istina. I tako su živjeli ashabi Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, pa su postali ashabi. I zato pogledajte, poslanika, alaihi salatu wasalam, kada je počeo da poziva Kurejši u Mekke, Prije svega poslanika alihi salatu wasalam je pozivo, odnosno borio se sa njim, sa njim protiv njih, Kur'ana. Kao što kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا A ti protiv njih, sa njim, to jeste sa Kur'anom, vodi veliki džihad. To se poziva ih. I ovdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala da'avu naziva velikim džihadom. Pa je poslanik alihi salatu wasalam došao Kako bi pozivao? Tako što bi mi citirao Kur'an. I čak te kurejši koji su bili mušlici, koji su obožavali kipove, znali su da ono sa čim dolazi Muhammed, da ne može to da bude laž, da to nije laž, da to nije ni sihr, da nije ni vrađiva, vrađbina, da nije ni poezija. Jer Arabi su tada bili na vrhuncu svoje poezije. I zato, ako ste čuli, e, za nešto što se zove muallakat seba ili muallakat ašara, za sedam predislamskih kasida ili oda ili deset, znači Arabi su se prije takmičili u poeziji. I u vremenu poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam bili su na vrhuncu svoje poezije. Pa su se takmičili, pa onaj koji bi pobjedio, čija bi kasida pobjedila, tu bi kasidu okačili o kabu. I zato se ove, ove kasidu zovu e, muallakat, što znači nešto što visi. Prva je Ibn Qaisa i zatim drugi mesi. Svi su oni predislamski. Znači prije, nijedan od njih nije prihvatio islam. Zato prvi od njih i najveći od njih pjesnik Imal ibn Qais, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, za njega kaže da u vatri i da nosi zastavu pjesnika u vatri. I zato su znali šta je arapski jezik na kojem je objavljen Kur'an. Međutim, kada bi ga slušali, kada bi ga čuli, nisu mogli da ostanu ravni duše. I zato, kao što je zabilio Žima Buhari u svom sahihu, od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike u Mekke, da je pred mušnicima počeo da uči suru Najm. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تكم زيزة كذا نستعي واش دروب نية زلوطة ونتيه وزابلتي ونه قوري بسهم هير نقول تو أبيما يقويا مصاب يبني فدوك نية سدوشلو دو زني آية توي سورة دو بسريك عليه الصلاة والسلام نية بوچه دوكي زني آية توي سورة هذا نذير من النذر الأولى وهو أبو منا كوي دوكي أبو منا أزفة الأزفة Lejse leha min dunillahi kašife. Približio se sudnji dan, neće ga ok otkriti niko sem Allaha. Afa min hada al-hadithi ta'đabun, wa tadhakuna wa la tabkun. Zar se ovaj govor čudite? I smijete se, a ne plaćete. Wa antum samidun. I hodate podignuti glava, to jeste oholo. Fasjudu lillahi wa'budu. Nego padajte na seđdu i Allaho obožavajte. Pa je poznali sallallahu alaihi wa sallam učinio seđdu i učinili su mušrici. Svi što su bili, svi što su čuli. Kad su čuli ove riječi, fesđudu, padajte Allahu na seđu, i Allah obožavajte, i mušnici su pali na seđu. Osim jednog čovjeka, koji je uzeo zemlju, znači i on imao, imao je više oholosti od drugih, međutim i on imao neki respekt prema tome što čuo. Pa je kaže, fa ahada kefer min turab, fa voda u ala džebeheti. Pa je on uzeo komad zemlje i stavio na svoje čelo i rekao je kfini hada, ovo mi je dovoljno. A znači šta? I oni nisu ostajali ravnodušni, ravnodušni kada čuju ono sa čim je dolazio Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam. I zato, draga braća, vode kada govorim o sunnetu, želim da naglasim jednu stvar. U, ukratko ću se zadržati na gore. A to je da je suprostavljanje sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam dalalat zavada. I zato kao što je došlo od Isusa ibn Sa'ada, Sa'ida, radi Allah ta'ala anhu. Ovaj hadis u istinu sakoga može i mora da zastraši. U isto vrijeme da kod nas pobudi veliku želju za izučavanje sunnata Allahu wa posanika alihi salatu wa sallam, a to je da posanik sallallahu alihi wa sallam kada govori o haudu, o izvoru koji će biti na sudnjem danu, i znate onaj koji se napije sa tog izvora da nikada neće ožedjeti, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da će tada dolaziti ljudi međutim koji će, koje će meleki gurati, neće im dozvoljavati da se napiju. Pa će poslani sallallahu alaihi wa sallam reći fa innahum minni. Ti ljudi što dolaze, oni su od mene. Poslani će znati da su oni od ummeta. Od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mi će odbaci van. Pa će poslani sallallahu alaihi wa sallam reći fa innahum minni. Oni su od mene. Zašto im to radite? Pa će biti odgovoreno fa innaka la tadri ma ahdafu ba'dak. Pa ćemo mi ti dati odgovor, kaže, ali ti ne znaš šta su oni radili poslije tebe. Ahdefu, to jeste šta su oni uveli u vjeru poslije tebe. U drugom rivajetu, ma beddelu ba'dak. Šta su promijenili poslije tebe? Pa je poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao, suhkan, suhkan, ma beddele ba'di. Teško onome, teško onome ko promijeni poslije mene. I zato je naša ulema, zato je ulema ahli sunnata al džemaata, uvijek kada bi se pojavio neko, ko se suprostavi sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na njega ukazala. Prije svega bi ga upozorila. Znači, kada vidiš, pogotovo čovjek koji ima ugled u narodu, kada vidiš da se suprastavlja nekim stvarima sunneta, znači oni ljudi koji su učeni, prvo tog čovjeka trebaju da posavjetuju lijepo. Nam kažu, tu se suprastavljaš sunnetu Allahu ko sanika alihi sallatu Ako on odbije to, da ja mu ukažu na njega. I pogledajte kroz istoriju islama, Kako je ovaj sunnet i ova vjera sačuvana? Tako što se ukaze imalo na pojave koje su, su, koje su suprostali u sunnetu Allahu kusanika sallallahu alihi wasallam. I zato da kada se pojavi neko ili nešto, koliki god ugleda taj čovjek ima, treba na njega ukazati. Da se suprostali u sunnetu Allahu kusanika alihi sallatu wasallam. Ali ovdje želim da ukažem na dvije stvari, a to je da draga vreću, ako ne na koga ukazivamo, ili na koga upozorimo, Ne znači to da kažemo za, tu, za tog čovjeka da je taj čovjek nevjernik, da je vaki, da je naki, da ga potvaramo, da lažemo na njega, ne. Ako možemo da kažemo, Allah ga nagradio, Allah mu dao svako dobro, Allah mu pomogao, Allah mu ovo, međutim tu i tu se suprostavio istini. Jer ponekad neko ima mišljenje da ako se na nekog ukaže, da odmah mislimo da je taj čovjek taki, da je taki ne. Ukazivamo na tu pojavu. I tako mi Allah, žao nam je što se taj čovjek suprostavio. Međutim, na tu stvar se mora ukazati. Mora se ukazati ako neko pomaže ili podržava novotare. Ili ljude koji su taki, koji su taki. Ukažemo lijepo na njega, a ne mogla da ga mrzi. I zato ako pogledate kako je ulema to radila, vidjet ćemo da je radila na najljepši način. I zato od jedan primjer, od primjera koji ću vam spomenuti samo večeras, a ne bi puno na ovome da se zadržao, primjer Šeheh bin Baz rahmatullahi alaihi. Šeheh bin Baz rahmatullahi alaihi, do njega nije došla zabluda nikoga, a da na tu zabludu nije ukazao. Zabluda nikoga. A da nije rekao, zovite ga. Zovite ga na telefon. Vidite je to istina. Posavjetujte ga. Ako bi vidio da ne može drugačije, pisao bi pismo tom čakom. Pa ono kažu što je najčudnije, jeste kada je pisao pismo Muammaru Gaddafi, predsjedniku Libije. Kada mu je pisao pismo i kaže mu na početku, uvaženom bratu, poštovanom ovome, uvaženom ovome, poštovanom ovome, bratu, bratu, Muamaru Gaddafiju, do mene je došlo da se rekao to i to. Ako je to istina, uzvišeni Allah Đalešanu kaže, pa kaže poslanik Alihi Salatu Salam i posavjetuje ga par riječi. Međutim, na najljepši način. I zato ako hoćete da tražite u odgovorima, ukazivanjima šeh bin Baza, da najidete na jednu jedinu ružnu riječ, da ne na kogu kazu nećete naći. Međutim, vidjet ćete da nije ostavio nekoga ko se suprostavio sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da na njega, da na njega nije ukazio. Druga stvar, što je nužno, odnosno što se nužno veđe za prvu. Draga braćo, jeste milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema ljudima. Jer onaj koji poziva ljudi, u stvari koji hoće da poziva, i hoće da bude uspješan u tome, mora vallahi da bude milosti prema njima I mora da u svom srcu nosi milost prema ljudima. Uopšte. Znači, milost čak i prema nevjernicima. Da te žalosti kufr nevjernika. I nifam munafika. I novotarija novotara. I zato gledate i vidite Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada opisiva poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ Mi te nismo poslali osim kao milost svih svjetova. Ovdje prije svega ne kaže se kao milostivog, ne. nego poslanika sallallahu alaihi wa sallam uzvišeni Allah naziva milošću. Ti si milost. Ti si samo milost. Sve što iz tebe izlazi milost, tvoje riječi, tvoji postupci, tvoje, sve je milost. Ovaj opis uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim nije rečeno da je poslan samo milost ljudima, nego milost svim svjetovima. Večera ću vam samo spomenuti jedan događaj koji zabilježi imam Bukhari u svom sahihu, od Omera radijallahu, u stvari od Abdullah ibn Omera, سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه poslaniku sallallahu alaihi wa sallam milost prema najgoroj vrsti ljudi a to je prema munaficima i prema onima koji su najviše nanosili azijeta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa tako znate da su munafici da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala za njih kaže da su najgori inna munafiqina fi darkil asfali minan nar da će munafici biti u najdubljim odnosno najvećim dubinama džahannama Međutim, ovdje se radi o tome kada je umro Abdullah ibn Ubay ibn Saluri, vođa munafika. Abdullah ibn Ubay ibn Saluri. Koji se prema poslaniku sallallahu alihi wa sallam ponašao na najružniji način. Toliko da uzvišen je Allah tabaraka ta'ala zabilježio njegove riječi u sura munafika. I kao što je zabilježio Anas, u svom, e, kao što je zabilježio imam Bukhari muslim u svojim sahihima, od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike poslanik sallallahu alihi wa sallam došao Abdullah ibn Ubay ibn Saluri došao njemu na noge. Pa kada mu se primakao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah ibn Ubay ibn Salul mu je rekao, ilajke anni, idi od mene, odmakni se od mene. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, da to rekne Allah u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, idi od mene, nosi se od mene. Kaže, fa wallahi laqad adani natan u himarik. Jer kaže, tako mi Allaha, kaže, ezijeti me, to jeste, smrdi taj tvoj magarac. Jer poslanik Alihi Salatu Sala došao na magarcu. Kaže, škodi mi miris, ezijet ima miris tog tvog magarca. Pogledajte kako je riječ upućivu Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa Naravno, tada su Osmani bili u Medini. I bilo je moguće da ubiju Abdullah ibn Ubayy ibn Salud. Međutim, kako poslanik sallallahu alaihi wa postupa kada ovaj čovjek umire? Kada ovaj čovjek umire, Abdullah ibn Ubayy ibn Salud, munafik, poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustaje da mu klanja dženazu. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ustaje da mu klanja dženazu. I kada Umar ibn Khattab, radijallahu ta'ala anhu, vidio da poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ustaje da klanja dženazu, vođ munafika, Umar ibn Khattab, radijallahu ta'ala anhu, ustaje kaže, Allahu poslanik. Znači, zamislite sada, da vidite da, da Umar ibn Khattab ustaje i da hvata poslanika sallallahu alaihi wa sallam za svoju odjeću, za njegovu odjeću. da mu kaže Allahu poslaniče, da mu klanjaš dženazu, Abdullah ibn Ubeju ibn Salul, kaže Allah ti zabrani da mu klanjaš dženazu. To misli se uopšte iz odnosa prema munaficima. Pa vam kaže poslanič sallallahu alaihi wa sallam, inna rabbi je hajjarani. Moj gospodar mi je dao pravo izbora. Misleći na ajet, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Traži oprosta za njih ili ne traži oprosta za njih. Ako budeš tražio oprosta za njih 70 puta, Allah im neće oprostiti. Kaže, Allah mi je dao pravo izbora. To jeste rekao, traži ili ne traži? Pa misli poslanik Ali Hissalatu, sam ar ću ja tražit? I kaže, tako mi Allaha, tražit ću za njega oprost više od 70 puta. Tražit ću za njega oprost više od 70 puta. Pa kada mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao dženazu, tada je došao ajet u kojem se zabranjuje klanjanje dženaze licemjerne. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر نمو نكم يقدني كلانية جنازه I posle toga, posle toga, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u stvari nakon što je klanio, poslanik sallallahu alaihi wa sallam dolazi na mjesto gdje je ukopan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ne samo što mu je klanio, znači normalno ovo je prije zavrana, ajeta koji je objavljen. Dolazi poslanik alaihi sallatu sallam na mjesto gdje mu je klanjana ta dženaza. I kad poslanik sallallahu alaihi wa sallam dolazi, nalazi da su ga već zakopavali, to jeste da su počeli da ga zakopavaju. Pa kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ahriđuhu, izvadite ga. Pa vade čovjeka kojeg su počeli da kopaju kao meta. Pa su ga otkopali, da nefefe fihi, pa je poslanih sallallahu alaihi wa sallam tucno u njega. Wa albasahu qamisahu. I onu svoj ogrtač koji imao na sebi, poslanih sallallahu alaihi wa sallam ga je umoto u taj ogrtač. Kaže ulema, To jeste da bi uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala baričatom poslanikove sallallahu alaihi wa sallam pljuvačke i njegove odjeće da bi mu Allah ublažio bat. Da, uz, da bi mu uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ublažio bat. Ovaj hadis je kao što rekao u sahihu imama Bukhari. Isto tako pogledajte u poslanikove sallallahu alaihi wa sallam odnos prema njegovom amđi Ebu Talibu. Ebu Talibu koji je branio i štitio Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Cijeli život, dok je bio živ. I čak ovo što ću vam spomenuti, znači izrekao je velikom kasidu poznatu Lamiju Ebu Taliba, u kojem govori o cijeloj kasidi od sto stihova i više govori o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I to je poznata kasida u arapskoj poeziji. Gdje Ebu Talib hvali poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kao što znate, da nikada nije prihvatio islam. Međutim, poslanik alihi salatu wasalam je bio ustrajan da poziva svog amidžu. Da ga poziva do njegovih posljednjih trenutaka. je poslanik sallallahu alihi wasalam ga pozvao samo jedan put i rekao mu, nećeš, hoćeš da vjeri svoje stari, da na vjeri svoje očeva da budeš, gubi se od mene, idi od mene i tako dalje. Ne, nego vidimo kao što je zabilježio imam Buhari muslim, da poslanik sallallahu alaihi wasallam dolazi Abu Talibu u časovima kada napušta dunjaluk, kada mu duša napušta dunjaluk. Kaže, lama hadarat, wafa, lama hadarat Abu Talib al-Wafa, kaže, kada je Abu Talib umiro, došao mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa je kaže, kod njega našao Abu Jahla. Pa je kod njega našao Abu Jahla. I poslanik sallallahu alaihi wasallam govori, taj se smrtove postaje. Govori mu ja am, o Amidža, قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله رتي ريج رتي لا إله إلا الله يدري ريج رتي سكويوم شتيا زغمارة زتبك ودوسي شنوك الله فأم أبو جهل رتي أترغب عن ملة عبد المطلب كاجا زر أسلم يا شفيرو فيرو عبد المطلب تسغوري من بريهوتا أبو جهل قوري من بريهوتا فكاجه فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها حتى قال على مله عبد المطلب فيبصني صلى الله عليه وسلم مسته بناديو يقولوا رزي لا اله الا الله ريج سكويوم تشي سزغوارات زتبه كدوزيشن من الله فكاجه سمي تو بنابلو دوك ني ركوا على مله عبد المطلب وامر ابن فيري عبد المطلب سبحان الله كل دعيت شيء الله وابته da Allah daje uputu kome hoće. Draga vreću, Allahuma milost, Allahuma uputa je blagodat koju Allah daje kome hoće. A oduzima i uskraće od onoga koga hoće. I niko nema pravo i niko ne raspolaže Allahuma milošću. Niti Allahuma uputu. I zato uzvišan je Allah tabaraka wa ta'ala upućuje napravi put koga on hoće. Zato umire kao musliman onaj za koga Allah djelašanu htjene da umre kao musliman ostaje u kufru onaj za koga uzvišeni Allah hoće da ostane u kufru. To je Allahova milost. I niko ne može da nas polaže milošću uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, opet, kada umro Abdul Muttalib, umire nama, nama naravno kao nevijednik, iako su novotari, znači kroz istoriju, znači bilo je novotari koji su dokazivali da, da, da, da je Butalib, da je umro kao musliman, jer kažu spoznaje u srcu. Međutim, pored toliko hadisa, znači između ostalo hadis muslim, da će najblaže na sudnje, da će najblaže u džahannemu biti kažnjeva na Abdul Muttalib. To jeste da će vatre biti do članaka, da će mu mozak krijeti od, od ručine, od ručine te vatre. Pa kada umro Abdul Muttalib, kada umro Ebu Talib, poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže Wallahi la astaghfiranna leke malam unha anhu. Kaže tako mi Allah, tražit ću oprosta za tebe, sve dok mi Allah ne zabrani. Tražit ću oprosta za tebe, sve dok mi uzvišeni Allah ne zabrani onda je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala objavio ajetu sura Tawbe ma kana li nabiju wal ladhina amanu en jestavfiru lil mušrikina walau kana Na, ne treba da poslanik i oni koji vjeruju da traže oprost za mušri, mušrike, pa makar im bila najbliža rodbina. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah jahdi man jaša. Ti ne upućuješ koga ti hoćeš, nego koga ti voliš, nego Allah upućuje onoga koga on hoće. Znači, pogledajte, subhanallah, što znači da uputa u Allahu rukama. I mudrosti. također što je najbliže od poslanika sallallahu alaihi wa sallam umro na kufru. Jer nije poslanik taj koji ima nadnaravne, da kažemo, moć, da upućuje koga hoće, ne. Danas ljudi kažu, koga ovaj pogleda prihvati islam. Poslanik alaihi sallatu sallam je htio da Ebu Talib prihvati islam, međutim nije. Iako je kao što rekao, Ebu Talib toliko volio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, još od vremena kada je rođen. Još od vremena kada je rođen. إذاتو لا إله إلا الله سوتشي كنا الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب أرداني يعني تو سريج أبو طالب كذا سردي أبو صنيه صلى الله عليه وسلم إذا أستا لك سيقوري أبو طالب أبو صنيه عليه الصلاة والسلام يسردي قوري فوالله فوالله لما أجيء بسبة نكاجة تقوم يا الله دنيا كورينا تو يستدى من موه نارو ديتش وكورتي فيديا لبسته كاكو غسليا ديم ولقد علموا أن ابننا غير مكذب يوني znaju da naš sin ne laže لدينا وأنه لا يؤنى بقول باطل إذا njega ne interesuje istina, neistina i tako dalje. Znači, kao što rekao, u sto stihova je hvalio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim, međutim nikada, nikada nije prihvatio. Ono također, onaj detalj na kojeg ćemo baciti, da kažemo pogled, jeste poslaniku sallallahu alaihi wa sallam odnos u porodici, odnosno prema porodici. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam kao otac i poslanih sallallahu alaihi wa sallam kao muž. I vi znate, draga braće i cijene sestre, koliko je u islamu, koliko je došlo i ajeta, pogotovo hadisa, u kojima se govori o odnosu prema ženama, prema suprugama, prema pčelima. I zato, kada u velikom broju kultura, i u velikom broju naroda. Narod ima poseban i čudan odnos prema ženskoj djeci. I znate koliko je u islamu žensko djete timutu na veliki stepen. I kao što je došlo u hadisu koji je zabilježima muslim u svom sahihu, od Enes ibn Malika radijallahu ta'la anhu, da poslani sallallahu alaihi wasallam kaže man ala jarijatejni hatta tabluga. Kaže ko odgoji dvije djevojčice, dvije čerke, dok one ne postanu punoljetne, to jeste dok im ne dane odgoj kakav treba, kaže ja يوم القيامه انا وهو كهتين doče na sudni dan a da ćemo ja i on biti ovaki pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vako pokazao na svoje dva prsta u drugom rivajetu kaže ja i on ćemo ovako ući u džennet to se zajedno će ovako rame uz rame ući u džennet sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem međutim također u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao, da kažemo kada bi bilo teško. Ovdje govorim sada o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kao mužu, kao nekome u kući. I kada mu dođe od njegove žene, od njegove supruge, nešto što mu nije drago, što mu nije lijepo, što mu nije fino, što niko ne bi volio da doživi od svoje, od svoje žene. Pa tako se bilo imam Bukhari u svom sahih, imam Ebu Dawud u svom sunanu, od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio u kući jedne od svojih žena. To je bila Aisha radi, to je bio, bilo da je bio u kući Aisha radi Allah ta'ala anha. Pa jedna njegova druga žena, a to je bila Ummu Salama, poslala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam hranu. A tada je kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam bilo nekoliko ashaba u kući. Pa mi je njegova druga žena, znači Ummu Salama, poslala zdjelu sa hranom. Pa kada je hadin, to jeste sluga, donio, odnosno unosio tu hranu u kuću. Ona u čovjek kući bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to je Aisha radijallahu ta'la anha, je udarila tog slugu po ruci. Udarila zašto? Od ubomore. I da mu ispadne ta hrana. Pa mu je ispala ta hrana. I razbila se ta hrana. Znači razbila se ta posuda za hranu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sadjao se i počeo da kupi tu hranu. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam sadjao i počeo da kupi tu hranu i rekao da mu se donese druga posuda koja će biti vraćena ovoj njegovoj ženi koja mu je poslala. Zamislite znači da se to nekome desi, da tako postupi prema nekome žena, a da čovjek kući ima gosta. Međutim, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovorio? Odgovorio je samo tako što je rekao, gharat umukum, gharat umukum. Vaša majka ljubomorna, vaša majka ljubomorna. Misleći na Išu, radijallahu ta'ala, anha. Pa je kaže, samo pokupio hranu i rekao im jedite onima koji su bili. Pa znači, pogledajte sabor. Jer, draga braćo, to je ono znači što se traži, da čovjek bude musliman kada je teško biti musliman. Lako je svakome biti musliman kada ti je sve po čerifu, kada ti je sve po, taj, po tabijatu, kada te niko nije rezilio. Znači, tada je lako da čovjek bude musliman. Međutim, kada se čovjek nanjuti u srđu, kada je čovjek siromašan, kada je čovjek u tegobi, e tada sallam kako postupa. Normalno ovo ne znači, znači da kažem da se sada žena ponaša prema mužu kako treba, da će on saburati, znači na svim njeni, ne. Nego isto tako ako vidite, vidite poslaniku sallallahu alaihi wa sallam porodicu i kako su služile svoje muže, da Fatima radijallahu ta'ala anha, kao što ćemo kasnije spomenuti, da je toliko služila Aliju radijallahu ta'ala anhu, kaže da se taj rad koji je radila po kući da se vidio, da se trgo vidjeli po njenim rukama i po njenom tijelu, kao što ću vam kasnije, kao što ću vam kasnije to spomenuti. I zato, draga braćo, sreća u kuću dolazi slijedženjem Kur'ana i sunnata Allahu Hussanika sallallahu alaihi wa sallam. A ni u kom slučaju, kao što danas, nažalost, većina ljudi misli, i većina mladića i djevojaka muslimana misli, da sreća u kuću dolazi bogatstvo. I da ako imaš para, da će biti rahat rahatluka, da će biti sreće i tako dalje. Ne. Nego sreća i baričet i hajr u jednu porodicu, u jednu kuću dolazi sa takvalukom, sa bogobojaznošću. I zato ako čovjek i žena, ako se boje Allaha tabaraka wa ta'ala, Allah će im dati sreću. Isto tako što znači, ako čovjek i žena imaju problema u braku, neka prije svega traže u svom odnosu prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, I neka jedno drugo kaže, moramo popraviti svoj odnos prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer takva luk, bogobojaznost je uzrok svake sreće. I zato kako je samo lijepa priča, jedna od takvih priča, koja se desila Sa'id ibn Musayyab, poznatom tabi'in, kada mu dolazi čovjek iz zaslanih halife, iz zaslanih halife Abdul Malik ibn Marwan, gdje je halifa od njega, Sa'id ibn Musayyaba, traži za svog sina Velida njegovu kćerku, to jeste kćerku Sa'id ibn Musayyeba. I Sa'id ibn Musajjeb odbija da svoju kćerku daje budućem halifu, to jeste sino tadašnjeg halifi. I nekoliko dana posle toga i nekoliko mjeseci posle toga daje jednom siromašnom čovjeku. Međutim, koji je bio poznat kao talibu ilmu, kao onaj koji traži znanje, koji je bio učenik. I zato jedan savremeni arapski književnik, musliman, eh, Mustafa Sadek, Rafi'i, ima jednu cijelu priču o tom događaju. Normalno, on je to na svoj i način prepričao, prepričao je taj događaj. Međutim, od lijepih stvari koje je tu rekao, koje ću vam spomenuti, jeste da kaže, normalno, ovo sada Mustafa Sadek Rafi'i prepričava i kaže koliko je samo dvoraca, koliko je samo dvorova koji nisu ništa drugo nego puste grobnice. Koji nisu ništa drugo nego puste grobnice. I zato koliko je samo danas kuća, kuće koje su, da kažem, ljudi koji imaju velike plat i bogat, međutim, kuće i porodice nisu u stvari ništa drugo nisu im ništa drugo nego puste, nego puste, puste grobice. I zato svaki odnos, svaki hajde za jednu porodicu, za odnos između muža i žene, dolazi u tome da budu od onih koji se boje uzvišeno od Allaha tabarak wa ta'ala. Wal ahiretu inda rabbike lil muttaqim. Jer ahiret je na sudnjem danu, ahiret je za one koji se budu Allah bojali. A onaj koji zasluži džennet, to znači da on bio u sreći i u blagostanju, isto tako i na dunjavu. Zato sljedeća stvar koju ćemo se dotaknuti da vidimo jeste poslanikov sallallahu alaihi wa sallam zuhd. To jeste poslanikov sallallahu alaihi wa sallam odricanje od dunjavuka. Na samom početku da ovdje samo ukažemo što znači odricanje od dunjavuka, odnosno zuhd. Zuhd ne znači, draga braću, da čovjek, ako mu je, što mi kažemo, taka nafaka, Pa čovjek rođen, da kažemo Boga toj porodci ili takav ili takav posao. Ne znači to da čovjek podijeli sve što ima. Ne, to nije definicija zuhda. Nego zuhd znači da ono što imaš od dunjavka, bio bogat, bio siromašan, da sad ti budeš zadovoljan. I da te to ne odvraća od Allahovih granica. To jeste da te to ne odvraća i ne tira da prelaziš Allahove granice. Što znači da čovjek, kao što je došlo u govoru Selefa, da može biti milioner, međutim da bude zahid. Da bude zahid. Što znači da ga ti njegovi milioni ne odračaju, odnosno ne tjeruju ga u haram ili da ostavlja farzove, da ostavlja sunnete i tako dalje. I zato podovim, na ovo mislimo kada kažemo zuhd odrica ljudi na ovdje. Pa je tako posljednik sallallahu alaihi wa sallam živio, da kažemo drugom riječu, nije ga interesovo dunjavog. I ono što bi mu došlo podijelio bi. I ono što bi mu došlo podijelio bi. Pa je tako došlo hadisu koji zabilježi ima muslim u sahih, sahihu da iša radijallahu ta'ala anha da kaže iša radijallahu ta'ala anha obrate počne ovaj hadis obraća se sinu od svog brata znači kome ona bila tetka kaže znao je da dođe mjesec zatim drugi mjesec to jeste da se pojavi mladi mjesec početak mjeseca pa opet mladi mjesec to jeste kraj mjeseca pa opet mladi mjesec a kaže da se u kući to jeste dva mjeseca puna 60 dana, kaže da su u kući Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatra. A da se u kući Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatra. Zašto da se ne upali vatra? Zato što nisu imali šta da pojedu ili da popiju. To jeste nisu imali šta da skuhaju ili da ispeku. Zato nisu palili vatru. Pa mu kaže, ja hale, kaže, o tetka, pa šta ste onda jeli? Kaže, el esvadani, a tabru val ma'a. Kaže, je li smo hurme i jeli smo vodu. Jeli smo hurme i vodu. Znači, to je znala da bude hrana uzastopno Allahu, dva mjeseca Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U drugim predajama, Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, ma šabja alu Muhammedin munzu kadima al-Madina ta'aman, thalatha lajali tiba'an hatta kubid. Kaže, porodica Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nije jela hranu, hranu misli se od ječima, od pšenice, znači nešto što se skuha i speče. Mimo hurmi, kaže, nije znala da jede to uzastopno tri dana. Takva hrana se nije našla u kući Allahovog poslanika, alihi salatu, salam, tri dana. I tako je bilo, se do poslanik, sallallahu alihi wasallam, nije preselio na ahiret. U drugoj predaj kaže, kaže, porodca poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wasallam, nije jela dva okloka u jednom danu, a da jedan od ta dva obroka nisu bile hurme i voda. Ovako je bio život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato, kao što je zabilježio imam Bukhari, da Ali radijallahu ta'ala anhu, zet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, obratio se jednim od svojih prijatelja, učenika, i kaže, hoćete li da vam pričam o Fatimi? To se svojoj njegovoj ženi. Kaže, hoćete li da vam pričam o Fatimi? وكيرك الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب الناس إليه أبيلا من أدناء درجيك سبارينا وشتى لدى من بريكا وفاتيني كيرك الله وقصانيك عليه الصلاة والسلام أبيلا من أدناء درجيك سبارينا وكا جالي رضي الله تعالى عنه أزناتي لأي فاتيمة رضي الله تعالى عنها أمر لا أدى بيلو 25-26 قدينا كوشتو كاجة زهبين يتو إسبرا ممشنين kaže bila je takva da je radila u kući kaže da su joj ostali da su joj ostali ostajali ožiljci na njenim rukama i kaže zahvatala je vodu toliko da joj je tijelo oslabilo i radila je po kući toliko da bi joj se odjeća prljava ko? Fatima pa radijallahu ta'ala anha čerka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zato sada ovo pogledajte Razmisli ovome u svijetu kada orientalisti govore da je poslanikova sallallahu alaihi wa sallam jedina želja, jedina namjera bila imetak. I da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i vodio džihad radi imetke i radi ratnog plijena. I čak nežalost neki muslimani su pali pod utjecaj ovakve ideja. I zato da Allah čuva što sam čitao od jednog gasovih prostora koji je pisao i napisao knjigi, knjigu o siri Allahovog poslanika alaihi wa sallam, govori o jednom događaju, o jednom pohodu kada su ashabi napali jednu grupu, kaže njihov, njihov razbojnički nagon, kako opisiva ashabe, i nije ih odvratio da tako da postupe drugačije. Znači opisiva da su ashabi imali šta? Da su imali razbojnički nagon. Znači to je se došlo pod uticaj orientalista. E pogledajte kada govore da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam vodio džihad, da je ovo, ono, radi metka. I pogledajte kako je živio Allah poslanih alaihi wa sallam, kako je živio živila njegovak čerka. Kaže, sve dok su ostali oživljice na njenim rukama, da joj tijelo oslabilo, da bi joj se odjeća uprašila, koliko bi radila. Pa se mi kaže, rekao, kaže Ali radijallahu ta'la anhu, kaže, zašto ne odeš kod poslanika, to jeste kod svog oca, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i ne zatražiš da ti dadne slugu. Da ti dadne slugu. Pa odšla Fatima radijallahu ta'la anha jedan dan, pa nije našla, našla da je kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam imaju ljudi, Pa otišla drugi dan i kaže Allahu poslaniče, hoću slugu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, odigaje svoju čerku, da bude žena, da bude supruga. Kaže joj, ja Fatima, ittaqillah, o Fatima, Allaha se boj. Wa addi faridat rabbik. I ispunjavaj obavezu prema svom gospodaru. Wa'mani amala ahlik. I radi ono što radi žena. To jeste radi kućne poslove. Kaže, a kada htjedneš da spavaš, فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ Kaže, kada htjedneš da zaspiješ, kada legneš u postelju, prije nego što zaspiješ 33 puta, reci Subhanallah, وَحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ I 33 puta reci Alhamdulillah, وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ A 34 puta reci Allahu Akbar. فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِرُ Kaže, to ti je bolje od sluge. Fa huwa khayrun laka min khadimin. Kaže to ti je bolje od sluge. Fatimi. Pa Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori: "Ono isto koji je rekao: Ala tardina an takuni sayyidata ahli al-jannah, sayyidata nisa ahli al-jannah." Kaže za misi zadovoljna da budeš prvakinja među ženama dženetlijske. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kaže: "Boj se Allaha, Fatima." Izvršavaj obavezu prema gospodaru, radi ono što radi žena, zikri kaže to ti je bolje od sluge. Pa kaže Fatima radijallahu ta'ala anha raditu an Allahi wa an Rasulihi. Kaže zadovoljna sam, sa Allahom i sa njegovim poslanikom sallallahu sa njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I zato, draga braću, ova, tako da kažemo, ne želja prema dunjalku je učinila da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uspostavio tu pravu da su oni koji su došli poslije toga, to jeste njegove halife, da su uspostavili pravdu. Pravdu o kojoj su nevjernici govorili. I o kojoj su se nevjernici divili. Zato što on, kao onaj koji je na čelu države, nije mu namjera bilo sakupljanje metka, nego da uspostavi pravdu među ljudima. I onaj od onih koji Među najpoznatijim je bio Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, koji je bio toliko poznat po tome, da jedne prilike kada je došao iz Aslani Kisre, Kada je došao iz Asrani Kisre, rekao je gdje je halifa muslimana, gdje je vlada muslimana. Pa u tom momentu Omer radijallahu ta'ala anhu bio spavao ispod jednog drbeta. Bio je spavao ispod jednog drbeta. Pa smo rekli ono je halifa muslimana. Ono je halifa muslimana. Pa kada ga je vidio, kada ga je vidio, rekao mu je hakemte, fa fa, adelte, aminte, fa nimte. Kaže, bio si vladar među ljudima, pa si bio pravedan, pa si postao siguran, pa si onda zaspo. I zato Hafiz Ibrahim, jedan poznati arapski pjesnik u ovom vremenu, je napisao jednu cijelu dugu kasidu Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu, gdje između ostalo kaže, je kada govori o kisirinom izaslaniku i kaže kako su oni samo, kako su njihovi vladari navikli na velike zidine oko sebe i na velike straže oko, oko sebe, I onda kada dolazi zaslanik Kisra i nalazi Omer radijallahu ta'ala anhu tako kaže وَقَالَ قَوْلَةً حَتَّى أَصْبَحَتْ مَثَلًا وَأَصْبَحَ الْجِيلُ بَعْدَ الْجِيلِ يَرْوِيهَا أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم القرير hanina. Znači da vam sada ne prevodi, znači u značenju uspostavio si, siguran si zato što si uspostavio pravdu među njima, pa si onda zaspao onako, onako kako si zaspao. E, također, ako bi pogledali vezano je za ovo, za darežljivost poslanika sallallahu alaihi wa sallam, I koliko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam udjeljivao. Spomenut ću samo riječi pjesnika, kada pjesnik opisujući da režljivost poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ سَائِلُهُ Kaže da u njegovoj ruci nije bilo ništa osim njegove duše da ubije. Pa neka se boji Allah onaj koji ga pita. A drugi kaže nije znao reći la, to jeste ne, osim kada bi zgovarao tešehut. La ilaha illa Nije znao reći ne, la, osim kada bi izgovarao na tešahudu, la ilaha illallah. I zato još jednom vidimo, znači šta znači, koliko nam je bitno, da izučavamo i čitamo i družimo se sa životom Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam. Ono što mi ostalo još da spomenem, i sad će mi završiti ovo večerašnje druženje, jeste počast poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. I u isto vrijeme počast njegovog ummeta. Što znači da vidimo kolika je onda počast onih koje slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga breć od svih ljudi, cijene sestre, od svih ljudi koji uzvišali Allah tabaraka wa ta'ala stvorio, od svih njih najodabraniji je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Od svih ljudi su najodabraniji poslanici. A od poslanika najodabraniji je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zato kao što nam je zabilježima Bukhari, Muslim, svojim sahihima, od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da će ljudi kada dođu na sudnji dan, da će ljudi kada dođu na sudnji dan, kada će čekati vremenu čekanja, da se počne suditi, da će početi tražiti jedni od drugih, da ono nešto traže, da se nešto desi. To je da se počne sa suđenjem. Pa će neko od njih reći, idi, hajmo Adam, ili idete Adam. On je prvi čovjek, on je otac čovječanstva. Pa će otići Adamu, Pa će im Adem reći, idite kod drugog, idite kod Ibrahima. Pa će otići kod Ibrahima. Pa će reći, idite kod Muse. Pa će im on reći, idite kod Ise, a.s. On je Allahova riječ. Sve dok ima neka inže, idite kod Muhammeda. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa će doći kod Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, i zatraži će da traži od gospodara da se počne sa suđenjem među ljudima. Hadis u Bukhari muslimu, od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, A će tražiti od njega da traži od svog gospodara da počne suđenje među ljudima. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيَأْذَنُ لِي Pa ću tražiti dozvolu od svog gospodara da mu se obrati. Pa će mi dozvoliti. فَأَحْمَدُهُ مَحَمِيدْ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا حَتَّى يُمْهِمَنِ Pa ću ga kaže hvaliti. Onako kako to sada na dunjaluku ne mogu. i pašće mu na seđu. I kada to poslani sallallahu alaihi wa sallam učini, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će mu odgovoriti, ja Muhammed, o Muhammede, kul yusma, reci, sluša se ono što kažeš, wasal tu'ta, i traži, bit će ti dato, washfa tu šefa, i traži zagovorništvo, njega ćemo ti dati. Če pogledajte na tom danu, kolika će biti počas Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, isto tako će biti počas njegovih sljedbenika. Jer kao što je također došlo od isma Bukhari muslima, od Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'la anhu, kada ljudi počnu, odnosno kada ljudi budu prelazili preko sirat čuprije, a znate da je to most, koji, odnosno čuprija koja ide preko džahnama, i da će neki ljudi preći velikom brzinom, a da će neki preći kako? Sporo, a neki će upasti. Pa oni koji su prešli, reće o gospodaru, ostalo je ljudi koji su upali, to se koji su upali u džahnem. A kaže, oni su sanja, sa nama i klanjali i postali i hađ obavljali. Oni su sanja, sa nama i klanjali i postali i hađ obavljali. Pa će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ispočasti prema ljudima iz ovog ummeta. Reći, irđi'u fa ahriđu man wajadtum fi qalbihi Kaže, vratite se i izvadite svakoga onoga iz džahnama u čijem srcu nađete dobra koliko je dinar. Pa kaže poslani sallallahu alaihi sallam, fa tuhramo suvarahum, suvarahum ala nar. Pa će njihova tijela, to jeste oni koji, koji će se vratiti u džahnam, postaće zabranjeni džahnamskoj vatri. Onoj skupinu koja će se vratiti u džahnam, da izvadi one koji su upali, postaće šta? Zabranjena džahnamskoj vatri pa će otići svakoga onoga u čem su srcu našli koliko je dinar haj, dobra, izvadit će ga iz jehennama. Pa kaže poslani sallallahu alaihi wa sallam, fa yuhriđuna halkan kathiran. Pa će, kaže, pobaditi veliki broj ljudi i vratit će se i reće gospodaru, nismo ostavili nikoga kako si nam rekao da ga nismo izvadili. Pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, vratite se i svakog onoga u čem srcu nađete koliko je pola dinara, di, koliko je pola, koliko je hajra, pola dinara, izvadite ga pa će se vratiti i izvadit će one, kako im rekao uzvišeni Allah, tebareke wa ta'ala, pa će reći uzvišeni Allah, izvadili smo svakog onoga, kako si nam rekao, pa će im uzvišeni Allah, tebareke wa ta'ala, reći, vratite se i izvadite svakog onoga u čijem srcu nađete koliko je zrno dobro. Pa će se vratiti, izvadit će iz vatre svakog onoga u čijem će srcu nađe zrno dobro. Pa kada se vratite, reći uzvišeni Allahu, izvadili smo svakog onoga kako si nam rekao, ما تيزوش الله سبحانه وتعالى علاش بشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون فلم يبقى إلا أرحم الراحمين شفاعة učinili i poslanici, šefat su učinili meleki, i činili su poslanici, i činili su vjernici, i nije ostao osim najmilostiviji. Pa će uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, iz džahennama izvaditi ljude kad saru humaman, koji su postali gori u džahennemskom. Pa će uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, baciti u rijeku života, pa će niknuti kao što nikne onaj prod koji zavuta negdje. Kaže poslanik sa sve neka hamili sejne kojeg nosi bojica zavuta, pa se tamo neđe dođe pa nikne. Pa će tako ponovo niknuti. I ti koji posljedni izađu iz vatre, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će im reći idite i sve ono što vidite ono je vaše. Idite i sve ono što vidite ono je vaše. Pa kada dođu do džahnama, kada dođu do džahnata, da će uzvišeni Allah dao si nam ono što nikome nisi dao. Dao si nam ono što nikome nisi dao. Pa će im uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala reći vaše su ono što vidite i vaše je više od toga. Pa će reći šta je to Allah, pa će reći ridaja la eskatu alaikum ba'dahu abeta. Kaže to je moje zadovoljstvo i poslije ovoga nikada se na vas neću nasrti. <clears throat> moje zadovoljstvo i poslije ovoga se nikada na vas neću nasrti. Subhanallah, draga braću, cijenje sestre, zadovoljstvo uzvišenog Allaha, tabaraka u ta'ala, da čovjek bude na dunjavu, da ide, da bude mladić, da bude djevoj, da bude čovjek, da bude žena, da bude dedo, da bude mjera, a da Allah sa njima bude uzna, da Allah sa njima bude zahvalja. I zato Allah wa tabarak wa ta'ala zadovoljstvo postignuti. Postignuti Allah wa tabarak wa ta'ala da Allah sa tobom. Da Allah sa nama koji sada ovdje sjedimo. Da Allah sa nama bude zadovoljstvo. Jesmo ikada razmišljali o to riječi šta to znači? Da Allah sa njom, da Allah s tobom, da Allah sa njima bude sad gospodar na mjese i zemlje. I zato pogledajte ove riječi, pogledajte milost uzvišenog Allah tebe. Šefaat il melaike. Meleke su činili šefaat. I poslanici, i vjernici. I nije ostao osim najmilostivi. Arhamur rahmin. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini koji se obožava. I zato uzvišeni Allah tabaraki ta'ala, jako smo mu nepokorni, poziva ljude da se vrate Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَبَ A ja sam onaj koji je milostiv i koji prašta onome koji se pokaje, koji povjeruje, koji počne raditi dobra djela, koji krene pravi put. I zato jednu stvar sam sa kojom ću završiti ovo večerašnje naše druženje, a to je, draga braća, da su organi, da su organi čovjekovi, čovjekove ruke, čovjekove noge, čovjekove oči, čovjekov jezik, čovjekove uši, da su dokaz samo onoga što je u čovjekovom srcu. Da su samo dokaz onoga što je u čovjekovom srcu. Onaj čeje je srce ispunjeno Allahuma tabaraka wa ta'ala ljubavi, ne može govoriti osim sa čim je Allah zadovoljen. Ne može slušati osim sa čim je Allah zadovoljen. Ne može gledati osim sa čim je Allah zadovoljen. Oni koji postupa drugačije, neka zna da njegovo srce nije vezano za Allaha. I zato sretan je onaj koji osvane i koji omrkne, a u njegovom srcu nema ništa drugo nego ljubav prema uzvišenom Allahu. I zato kada ulema govori Ibnul Qayyim, taj govor ćete naći u Zadul Ma'ad i zato gdje god dođem koristim priliku da kažem, draga braćo, knjiga Zadul Ma'ad, dva dijela te knjige su prevedene na naš jezik. Uh, ne znam tačno kako je prevedena na naš jezik. Ahiretska oskrba. Znači tu knjigu kupite i čitajte i iščitavajte. Jer kao što kaže naš Ikurin, Allah mu dao svako dobro. Kaže, vallaha, kaže, nikada ne počnem čitati Ibnu Qayyima, a da ne vidim koji sam džahil. A kaže, nikada je ne ostavim, a da se ne umislim da sam veliki alim. Znači, što su knjige Ibnu Qayyima? I u ovoj knjizi kada govori o tome zašto je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, iskušao Ibrahima da zakolje svog sina. Jer od svih poslanika, Allahu Đerbeša Anu su najdraži, najdobrani su Ulul Azim, pet poslanika, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Od tih pet najdraža su dvojica. Ibrahim i Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Naravno Muhammed sallallahu alaihi wasallam više od Ibrahim. Međutim posle poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam dolazi odma Ibrahim alaihi salam. I sad Ibn Khayyim govori zašto? Zašto mu je između ostalog bilo naređeno da zakolje svog sina? Zato što Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Khalil u arabskom jeziku znači prijatelj. Međutim, nemojte pomisli da znači saučesnik, šerik, ne. Nego neko koji nekom je blizak i neko ko ga voli. Pa je tako uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala zavolio Ibrahima alaihi salam. Međutim, iskušao je ga je da vidi da li u njegovom srcu ima ljubavi prema ikom drugom osim prema njemu. A pa Ono je zato kada je dobio svog sina jedinka, naredi mu da ga zakolje. To jeste da vidi da li ima u njegovom srcu ljubavi prema njegovom sinu. To jeste, hoće li dati prednost ljubav prema njegovom sinu nad ljubav prema uzvišnjom Allahom. Naravno, čovjek voli i stvorenje, voli maj, voli babu. Međutim, ne daje se prednost ljubavi nikome od njih kada je upitan nad ljubav prema uzvišnjom Allahom. I zato onda, kada Ibrahim a.s. odlučio da zakolje svog sina, a i sin je bio zadovoljan za ti. إسماعيل عليه السلام يكاد زي شيء الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين كاجي كذا سنيد ويتا بردا شيء كذا سنيد ويتا بردا شيء وتله للجبين كاجي كذا جا بوسنا بيدا جا زكولي كاجي ناديناه أي إبراهيم مي اسمه جزوم الأول إبراهيم فكاجي ابن القيم كذا إبراهيم عليه السلام دكازو دام يقوم مسلسل نيمة نوبني وسيبما أسمي شنم الله الله يركو نيمة بطري بدا كونيش دكازو سسوين I zato, kao što kaže Lama, da je sretan onaj koji osmane i koji omrkne u njegovom srcu i ljubav prema uzvišenom Allahu te Tjelašanu. I zato čovjek i kada pogriješi, i kada griješi, traži oprost od Allaha. Traži oprost od Allaha. A Allah iz njegove ljubove prema tebi te poziva da mu se pokaješ. Pa kaže, ja ibadi alladhi nasrem. O moji robovi koji ste se prema sebi griješi. Allah, vjernike koji griješi, naziva svojim robovima. Pa da se Zar da se ne stidimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, da gledamo sa čim on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, da slušamo sa čim on nije zadovoljan, da govorimo sa čim on nije zadovoljan, da radimo sa čim on nije zadovoljan, da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podari, da nam podari njegovo zadovoljstvo i da se nama bude zadovoljan. I da ga sretnemo subhanahu wa ta'ala, a da se nama bude zadovoljan. Kao što sam rekao na početku, sad tim ću završiti, da su ovo bili da kažemo samo neki od detalja koji će nas koji će nas podstaknuti da se više družimo sa životom Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da se družimo kao da ga gledamo kao da ga gledamo da slušamo riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao da ga gledamo kao da je među nama i da normalno da bi stvari koje smo vidjeli koje smo spomenuli da se od toga koristimo koliko možemo molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ismilije i da nam oprosti